Setimia Caccini estis cantistino cae componistino de la unua duono de la Dexepa Iarcento en Italio, quio famigis pro siei tecnicae cae artae capabloi. Si estis unu el la unua i virinoi quio have successam carieron en musico. La pluviva i vercoi de Setimia caracterizas la solista in arioin de sia epoco. Ciel ofte ocasis en profesia i musicistoi de la frua moderna epoco, Setimia Caccini nascigis en musicista familio cae ricevis sian comenzan instruadon cantado cae componado de sia patro, la fama cantisto, componisto cae pioniro de monodia musico Giulio Caccini. Ciam Setimia nascigis, sia patro esti tungita de la familio Medici en Florenzo. Liai du filinoi crescis vivante tre simila in vivoin, cune lernante musicon, cantadon, cae componadon caicune ludante antau publico ce la teatro medici. Crom ludi ciuin sian tempain genroin, ili formis la ensemblon il concerto Caccini, quiu adoptis la stilon de la concerto de virinoi. Famega stilo, quiu postulis altan virtuosetson de la cantistinoi. Settimia estis tre estimata cae plei conata de siae santa empuloi pro siae tecnicae cae esprimae capabloi en la interpretado de arioi de aliae componistoi cae pro la cefrolado en operoi. Si famigis quiel solisto en mantuo kiam En la agio de dex sepe iaroi, si cantis la rolon de Venuso en l'opero L'Arianna de Monteverdi. Plei parte, sia cariero disvolvigis por alta novelaro ca irregetzo. Si cantis por Henrico la la regio de Franzio. Con sia etzo, si laboris che la cortego de la potenza familio Gonzaga en Mantuo. Poste la paro iris al Parmo, al acervo de la cardinalo Farnese. Tie Monteverdi sergi Setimian por que rolu el dido en uno el er intermesoi, caiquiel y en Mercurio e Marte. Monteverdi diris che se timia Caccini cantis la arioin con super homa graciezzo cae angela vocio. Setimia estis plei parte preteratentita de la Academia Literaturo. Supposeble, char male al sia fratino Francesca Caccini, si ne publicigis iu inain componajon dun sia vivo. La musica agado de plei multai musicistinoi dun citiu tempo plei parte limigis alla presentado au componado de vercoi por ilia propra uso. Facte, la decido de Francesca publicigi sian musicon estis tutte necutima. Setimia Caccini, comensis componi musicon ec de sia frua agio. En 1601, si componi sian propran pezzon por la Venezia Carnavalo, mascherate de le ninfe de la scena. Nur hoc pezzoi attribuitai al si post vivis. Triel ili aperis anonime au pseudonime. La conservitai vercoi de Setimia estas pezoi por ununura vocho cae continuo, cun esprimai melodioi sur textui pri amai temoi. Ili ciui estas strofai arioi, musica formo, quiu estis defendita de sia patro, en lia unua solista cantaro la nova musico. Quancam la y estas malabunde ornamitae eblas que ŝi plibeligis un verson en la interpretado, conforme al estilo prescribita de Giulio Caccini en lia verco. Tiel, Cusic opinias que la y de setimia, diferencias de tío de siafratino Francesca, char ili postulas capablon legi la in notoin de la sinsequa movado de la base, laula la reguloi reguloj establita de Siapatro Iui Iuj el y arioi nun estas publikigitaj kiel piana arioi. sia plei fama pezzo publicigita, estis trilinia ario nomata Giasperai non esperor piu. Gi estis publicigita en colecto de historia musico de la dexepa iarcento. Ioi, el la aliai vercoi de Caccini, por soprano cae continua baso, inclusivas cor di questo cor, cantan glaugeli cae due luce ridenti. Quancam setimia cacini estis alt grade appresata quiel successa caet virtuosa interpretisto, la facto che si cae sia etso profesie laboris cune cae havis la saman patronon, causis la mancon de sia videvlezzo ciel componistino.